emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gideretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala ez! Tu bertze bide hortatik joan egitok, egu kengan txok. Bela jatean gaituk. Ugo txekan, KULTUR ALEA Ba, nik uste dut eh, gure gizonezko hone eh, horeka, <laughs> e, zalantzan edo eh, ipintzeko edo jartzeko alegin bat izan dela. E, emakumezko honen bitartez, ba, gizonezko onportaerak eta olako gauza batzuk barregarri usteko. Eta bestalde, ba, e, bueno, seguru aski, orain duela urte batzu na, euskal literaturan azaldu den eh, literatura literaturak ere eragina izango zuen e, nire kontzientzian eta nire idazkeran. Alegia eh, emakumezkoek e, indarrez hartu dute plaza gure literaturan zorionez eta uste dute kuts, mm, onerako kutsatu gaituztela ba, hor, lehendik ere ban euskan horrelako aurreko liburuetan horrelako kontuak eta bueno, oraingoan ba, hause atera da. Bakoldo izagirre idazlearen adierazpenekin abiatzen dugu gaurkoan gure kulturratala atzo berean aurkeztu baitzuen idazleak bere azken lan Lorea Garnika Andrazko bat eh, titulua duen liburua. Detaiez edo setasunez eh, josita, kapitulu laburrez osaturiko elaberria digu horrengontan aurkezten eh, koldo izagirrek. Astapen batean, prentxan artikulu motzak idazteko sedea zuen, baina karaktere arazoengatik eta pertsonaia ere nagusitu baizitzaion, liburura ekarri du bere egitasmoa. Eta sutilki, urtetan aurreratua den Lorea Gernika handeraren pasadizuak ditu beraz lotu ba, bere azken obran. Berekin mintzatu gara, entzun dituzu bere adirazpen zonbaitzu astapenuntan, baina berekin izandako elkarrizketaren zati bat ere entzungo dugu bere ara. Kultur alea. Andra bat da, dugu protagonista eta esango zenuke bere ibilerak baino e, berak duen munduaren ikuskera biskat azaleratu duzula e, detaile txikietan e, ba, garrantzia emanez. Bai, ez da ez teorikoa, ez e, borrokalari feminista, ez da horrelako ezer, baina bizitzak e, alako ondo bat, e, bat e, eman dio eta horren arabera jokatzen du eta askotan e, ba, kontradizioak e, gainditzen ditu eta beste batzuetan ez horretan eh, dauka indarra protagonistak bai. Kapitulu bakoitza oso ezberdina da bata bestearen gandik e, estiloan ere bai, lekuan leku e, ba, pixkat idazkera aldatu baitu edo ez? Ez, ez, ez hain beste estiloz, baina bai izkeraz eta bueno, olako tokian tokiko kutsua hartuz, ba, e, oso e, batua estandar akademikoa ez den oro interesgarria da guretzako, ez da. E, ba, ni, esan ezake mugalde zabal batekoa naizela pasaitarra eta e, badakit zer den iparraldea eta ba, oso e, gure klasiko guztiak hortxe daude, laporteraz eta asko maite dute e, gipuzkera ez den guztia, Bizkai ere asko maite dut. <laughs> Eta horrek e, aukera ematen zidan, ba, tokian tokiko alako ba, ikutu batzuk sartzeko, eta bara, daina dela, e, emakume honen ibiliak gehiago dira barne e, premia baten ondorio e, nire kapritxoa Gero esan dugu detaile ezberdinak aurkitu ahal izango dira kapituluz kapitulu, e, irakurleak ere keinu batzuk ikusi ahal izango ditu, e, amaia ezpeldo ikasu. Bai, bai, bai olako e, asko aurkituko ditu, e, euskal literatura jarraitzen duen e, donork, eh? eta bestela ba ez, ez da traba ulertzeko. Eh? eta mm, puntu horiek denek e, egiten dute alako e, real, irreal e, zea bat, joko bat, ba, nire ustez interesgarria hori interesatzen zitzaidan. Bugatzeko, e, eh, malenkonia eta umorea e, nahazten den e, elaberri horietakoa da. Bai, baina malenkonia ez da atzera begira. Emakume honek aurrera aitzina begiratzen du beti eta bo, badu malenkonia bat bakarrik bizi da, bakartasun hori ondo gainditzen du eta goxatu ere egiten du, baina eh, etxera atzen denean, e, eten duen lehenbiziko gauza telefono hartzea da. <laughs> Bandaiati kasi eta Euskal Herrian gaindi edo aratago ere literatur zalentzako keinuz beterik beraz dugu liburua. Lorea Gernika, andrazko bat liburua dagoeneko eskuragarri duzuena susa argitaletxarekin. Kultur Alea. Baitzordu bat eta zintesatuko gara orain eta zarautzera begira jarriko gara gaur abiatzen baita literaturia izeneko ekimen. Gaur hasi eta igande bitarte zarautzen hainbat libururen aurkezpen eta ekitaldi ere ikusi izango dira. Honen inguruko setasun zonbaitzu baitzu Urbilu dizkigu gotzon barandearan antolatzaileak. Bai, ba, bi urte dira bigarren urte izango da zaraltzen saraltzen egiten dela. Ondala zazpi urte abiatu genuen larra betzun. Eta aurten egongo da gai, gai baten inguruan izango da literaturia eta hori da ardoa. E, bueno, ardoa odola, ez, eta leloa da odolean daramagu, ez, esan ez ulertzen da zer esan nahi duen, guretzat literatura zer den, joko bat eginez ere ardoarekin, eta hori izango da, hori izango da, aria, ez? E, literaturiarena, naiz eta, bueno, literaturian egongo diren hainbat eta hainbat ekitaldi oso oso eite eta jite ezberdinekoak eta batzuk oso lotura zuzena eukiko dute ardoarekin esaterako barratzaldean txakolindegi batean egingo den e, kata literario bat E, arkaitzkanok eta Mursego, Maite Mursego egingo dute emankizun bat beren beregi prestatutakoa literaturiarako porto deituko dena, poteo literarioak ere egingo ditugu, baina bueno, gero beste batzuk izango dira, ba, liburu aurkezpenak egiko ditugu, larun bat eta igandez garoa liburu dendan, eta horre egingo dena da, 2008. eta honetak urtarriletik ekainera bitartean argitaratu diren liburu berriak aurkeztu eta beraien egilekin e, solastu, ez? Berragoi minutuko solasaldiak izango dira eta irakurleekin eta egongo daukera aukera liburuei buruz hitz hitz egiteko eta bestelakoan ba, mantentzen da purtsu bat e, larrabetzun geneukan geneukan lan egiteko ardatza eta da literatura bere adierazpide aliketa gehienetan, ez, ez bakarri paperean, baizik eta musika musikarekin harremanetan, antzarkiarekin harremanetan, e, eh, bertzoarekin harremanetan eta bestelako adierazpide batzuekin harremanetan erakusketa bat ere badago ja da ikusgai. E, oso egitarau kompletoa eta bueno, sarautzen dago oso talde langilea, oso guzti semana literaturara eta literaturiara eguraldi ere egingo du antza. Orduan ez dago aitzaki askorik e, espada Sarako uso, uso popera ba, bueno, biak ustartzeko aukera badago, ez? Eta, bueno, zut oso asteburu emankorra izango dela urtengoa ere. Bagotzon barandiaranen eh, adirazpen hauekin geratzen gara, eta setasunak nahi bat dituzu itzordu zitzordu, literaduria.eu sogogunera jo dezakezue. begira jar gaitezen orain. Bai, gaur sarara begira jarriko gara, aste buru hontan ospatuko baita Usopop festivalaren 6. edizioa. Maiatzaren 30ean aizu zen. Elizarrietako oianean iraganden da Usopo Festivalaren edizio berria eta usaian bezala e, antolatzaiek oso programazio berezia digute eskeniko atxaldeko lauetatik goiti. Pampi markapide lankidea Joanes Garziarekin mintzatzeko aukera izan du eta antolatzaileak onako setasunak dizkigu luzatu. Mm, Gienak ez dira ezautuak, ba, hori baita helburuare talde berri batzuk edo ezagutaraztea. Orduan uh, urteroko hildoa segituz, eta horrazten dugu Euskal Herriko talde sanguratsu do interesgarri batzuk, eta nahazten ditugu kanpoko talde batzuekin. Eta musika estiloak ere, uh, dira, badoa folketik, popera, rockera, elektropiskat, piskatenetarik. Hortengo edizioan badugu peti, beratara, beraz gure hauzoa, eta hori ere beti garantzia mandiogu bertako dienet taldeak togarazteari. Berak du aurten esenatipia idikiko. Aurten eh, mandugu esenatipi bat pentzean, eh, oianaren eh, erdi erdian. On, berak beraz, blues, folk, uh, rock, doinuak emango ditu, atxaldean. Ondotik izango da sauzen paristara, irukote moduan, haiek pop diska, benetan ikaragarri bat atela dute aurten. Ehm, aldizkari bere zituek hainitz, aipatzen dutena. Da benetan uh, ama, ameka melodiaz uh, sorturiko musika beratza. Benetan uh, eh, gomen agarria, alaia, irosa eta nola egan, munduari idekia. E, Dozen egin moa maiten da, beraz zauzen ondotik gure erregea. Ez gira sobera sinestunak, baina baditugolako zonbait eh, ikono. Bera mm, Eskoziara da. Eh, Eskoziako portu txiki batetik heldu zaiku. Eta musika da folk eh, eta pop musika nolera, klasikoa. Baina uh, sensibilitatea initzekin jo, jokatua. Da, gurentzat kristoin horrea da King Crozot gure artean izaitea. Benetan, Bera dugu lehenik eh, baizatu aurten, eta gaualia ongi egitzeko gure lagunak luza euskigu berriz eh, belako, beraz mungiakak, eta beti pertsona bikainak eh, egoiten dira, bera musikaletik horren oh, da indartsuagoak zuzenekoa ikaragarria da, hor azken datak beti dituzte egoaldean edo zengeletan, beraz hori jok eta new wave pixkat entzun nahi badin baduzute, belako taldea. Eta gaualdia bukatzeko Wall of Death, horiek paristarrak, irukote bat, e, rock eh, estiloa, gana edu piskat eh, komparatzeko Pink Floyden e, organoa do melodiak, baina gitarra astunekin, Anmendian mendian gauan horrekin bukatzea askedera izango da, urgun eramango gaituzte. Baiones eh, Garziaren setasun eh, guzti hauekin geratzen gara eta bururatzeko aipatuko dugu etantza eh, ere izanen dela etorkizuna taldearen leiotik ikusgarria ikusi alizako baita urten eta txaldeko lauetatik goiti proposatzen diren itzorduen artean ere aurren sokoa eta animazioak izango dira. Ba, setasunak nahi badituzue usopop elkarteren webgunera jo dezakezue usopop.com webgunera hain zuzen. Ba, entzule, gu ontar arte iritsi gara gaurkoan gure emankizunean, belakuren eh, kantu bat entzun dugu, eta bihar arte esaten dizugu beraz. Izan ongi, eta bihar arte, aio. Aio. zuten Odeiak urtzen zirela Aspalditanik satelitak Ari ziren ikerikak duenean Duko zikin geria Zure baitan bilatzen duen Noek eraiki zuen untzia Ez ginen gomitatua Ez da zentzu da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala ez.